Mens kan nie glo dat een persoon uh, eh, die selfde liekie uh, soveel beter klink nie. Baie, baie dankie, Jannie, daar van die jachtkamp. Jy het vir my die weergawe gesteer. Uh, eh, ek het nog vir jarre het ek die ander ene gebruik van Mary Hopkin en uh, van Those Were The Days en dit was die dag en dit is waarna ons gaan luister vandag Those Were The Days en uh, ja, baie welkom aan amal wat ingeskakel is kom ons skop sommer onmiddellik af met kom ons kyk wat ek het in die verlede al so uitgebrei oor die veelzijdigheid van ene Albert Hammond as die liekie skryver en ook as kunstenaar. Nou, hy is gebore in Gilbralta. Het is moeilik om uit te spreek daar, Gilbralta. In mei 1944, uit sy pen vloei hordestreffers wat hy uh, vir baie bekendes geskryf het, en uh, ja, daar is een lang lys van supertreffers wat uit sy pen het kom, en ek sê dit altyd so, jammer, jammer, jammer, ek herbied myself, eh, uh, Ons luister na Albert Hammond, maar een wat hy vir homself geskryf het, Down by the River. City life was getting us down, so we spent a weekend out of town. Pitched a tent on a patch of ground, down by the river. Lit a fire and drank some wine, you put your jeans on top of mine. Said, come in, the water's fine. factory Albert Hammond van Door die Tijd, dit is in die 70s, en uh, ja, hy was in die uh, laat 60s al, was hy reeds daar en eh, in die 70s in, en uh, man, die tyd van die beste, beste treffers. Nou kom ons by, wacht, kom ons sê eers hallo aan, ek dink Piet Venter, jy is ingeskakeld, door uitsend, oh nee, jy sê jy keir op Emanzum Tauti, nie nee, wereld, jy is like, uh, eh, jy is gelukkig, man, uh, uh, <laughs> die uh, ander wat gesê het, hulle gaan inskakel, Louisa, daar van uh, Kroonstad, jy is ingeskakel, en dan uh, gereelde inskakeling is ook Hanlie, Hanlie, ek glo jy is ingeskakel, jy sal nou seker enige tyd uh, inklok, en uh, vir ons hallo sê, uh, En uh, ja, kom ons gaan aan met die volgende ene het ek gesê. Ons gaan luister na Howard Andrew Williams. Wie ken hom? Hy is geboor op 3 december 1927. Jo, ek nie geweet, hy is so oud nie. Wel, hy is al oorlede, maar ek nie geweet, hy is al so vroeg uh, eh, eh, geboor nie. En oorlede op 25 september 2012 was een Amerikaanse sanger, het 43 albums gedierende sy loopbaan opgeneem waarvan 15 goud gesertificeer was en 3 platinum certificerings. En ek praat natuurlijk van Andy Williams. Uh, nou kom ons luister na Andy Williams. So ek het moos gesê, jylle gaan vandag muziek hoor wat jylle baie lang klas gehoor het. Nou hier is kom die eerste ene van daar die klassifikatie. Andy Williams sê You lay so easy on my mind. completely satisfied, every need I have inside. And I pray you'll never take your love from me. dan sluit hy sommer so af, dit klink nie of hy eh, een exit het vir sy liekie nie, hy het sommer maar net opgehousing. Nou ok, dit was dan Andy Williams, die uh, bekende en baie gewilde sanger van daar die tyd. Hy het Teresa en wat, Love is a Beautiful Song en sikke type goeders het mens uit sy pen uit of het mens omhoor sing van daar die tyd. Nou hierdie damiekie wat nou kom, aha, jylle allemaal sal haak ken, die mense wat Dallas gekyk het, steek op jylle hande, nou ja, dit is sy, Audrey Landers, sy is suksesvolle actrice, sangeres, skryver, komponist en producent, nou ja, joh, sit dit op jou CV en kyk, die joboffers sal inrol. <laughs> Sy is bekend onder haar aanhangers wereldwijd vir haar onvergeetlike rol as die Afton Cooper vir 8 jaar lang in die televisiereeks Dallas in 1978 en honderde televisie optredes in 1980 en 90s. Nou Audrey Landers, sy gaan vir ons sing Summer Night Seen Rome, ook een wat lang klas gespeel is. MUZIEK was hy Seminite in Rome, Audrey Landert, wat uh, Afton Cooper moes gespeel het in uh, die Dallas reeks. En ja, uh, Lorraine, Lorraine Pieters uh, en uh, Cornels, uh, Cornels sê, hy is daar by die hospitaal, saam met uh, Lorraine, en uh, ja, sy het een er, uh, ernstige rugoperatie gehad, en sy was ontslaan, maar toe weer een ernstige terugslag gehad en sy is toe weer na ICU toe en uh, sy is nou weer bezig om te herstel. Lorraine, jy moet vannig gezond word, jong. Uh, laat jy op die been kom. Uh, jy weet, voor Corneels volgende verjaarsdag, ek weet nie wanneer het is die, maar laat jy hem tenminste, jy weet, voor my kers eten kan maak of so iets. uh, <laughs> en jy sê, jy genie die muziek. Nou, kyk nou vir Corneels, hy so slinks. Hy sê vir my, uh, dat uh, Lorraine sê, sy geniet die muziek. Nou, uh, eh, uh, Cornels, geniet jy dit nie ook nie? Ek meen, ek vraag maar net, jy weet. En dan, oké, okay, nou hier so is nou een ander ding. Julle sal sien, op die voorblad van ons uh, uitsending, van ons web, daar is een uh, vraagstel. Nou, hulle sê, ons moet het vir julle laat weet. As julle afrol op die vraagstel, nee, so enkie af, dan sien jylle so klompie vraag wat daar opkom. Jy weet, wat is jou ginsteling uh, eh, eh, genre van muziek en enzovoorts, enzovoorts. Nou, daar is klomp van hulle wat jy meer as een antwoord kan gee, en dan kom daar een afdeling waar jy kan sê, uh, wat is jou ginsteling program? Nou, as jy daarin gaan, dan kan jy net een van die programme wat geluis is, kan jy kies en dan submit jy dit en uh, ja, ek hoor, ek hoor net, blijkbaar aan die einde van die jaar is daar een groot prijs vir die wennerprogram, die program wat voorloop. So, uh, maak een plan, kom daarin en moet nie worry nie, terwyl die uh, program in die gang is, verloor jylle niks nie. As jylle daar ingaan in die vorm invul, uh, jylle sal nog steeds die muziek hoor, terwyl uh, uh, jy bezig is om in te vul en te submit en so voorts. Ok, nou het ons een instrumentele, instrumentale, instrumentele uh, stikkie van uh, Ricky King. Maar het eh, is nou vir my een prachtige melodie hierdie, rarig. Hy, jy weet, jy krij die warm gevoel door binnen, as jy dit luister, kom ons luister na Ricky King en die Likkie wat hy vir ons speel is Maria Elena. Lekker luister. As hy, ek weet nie van wie van julle is nog so nie, maar ek is so. As ek so een prachtige melodie hoor, dan verlang ek na mense wat ek nie ken nie en plekke wat ek nog nooit by was nie. Dit voer my, dit voer my weg. <laughs> ek hoop nou, daar is ander mense wat ook so voel, anders is daar iets fout met my top stories. Maar in elk geval, kom ons gaan aan met die program en A Bad Boys Blue is in die somer van 1984 gevorm en dier een Duitse producent Tony Hendrik en sy vrou Karen van Haren dit rem. Nou, die groep het uh, baie gewild geword in Oost-Europa en Suid-Afrika en in teestelling hiermee het die groep nooit in die Verenigde Koninkryk die trefferslijst te behaal nie en hulle enigste Amerikaanse solo was Save Your Love. Maar Bad Boys Blue doen vandag vir ons I totally miss you. Hulle sê dit so mooi. Thank you. guitar, went out to play, and then I lost you. What a price for me to pay. Where have you gone? still in my life. No one else can take your place. Where have you gone? I ja, totally miss you dier die bad boys blue en uh, eh, ach nie, hulle klink soet man, hulle klink nie so bad boys nie en uh, ja, hulle sing lekker soet en ja, ek hou van die liekie uh, ek wonder Alida, julle is seker ook ingeskakel, julle mis ons nie programmeer in Motti, daar van George ek wacht vir jou om ook een bykie te gesels en uh, ja uh, die volgende ene jylle dink, uh, dis net Jim Reeves wat hom kan sing. Maar kom ons luister na Roses Are Red, My Love, en die ou wat ons na gaan luister met daar die liekie, is niemand anders as Bobby Winton. Hy het klomptreffers, klomptreffers gehad, en tyd, hier kom hy nou met Roses Are Red, My Love, en Heinzie, Heinzie Kroenje, hy het my gesê, hy en sy groep, daar van Zerest af, hulle is ook ingeskakel, ek uh, ja, sê groetnis aan amal in die ronde, daar in Zerest, kom ons luister, Bobby Winton, Roses are red. A long, long time ago On graduation day, you handed me your book. I signed this way, roses are red, my love, violets are blue. Sugar is sweet, my love, but not as sweet as you. We dated through high school And when the big day came I wrote into your book Next to my name Roses are red my love, but not as sweet as you. Then I went far away, and you found someone new. May God bless you. Is that your little girl? She looks a lot like you. Someday some boy will write in her book two roses are sugar is sweet, my love, but not as sweet as you. As hy, dit laat een mens ver terugdink, nee, onthou, daar in matriek, elke meisiekie in die klas het een van die autograaf boekies gehad en ek wonder of het nog een traditie is, of al die meisies nog so boekie dra, en as jy goeie pelle is met enigeene, dan moet hy vir jou een boodskapie daar inskryf. Betie ons het sommer die boekie saam met om huis toe, dat hy oornacht kan dink wat hy daarin moet skryf, en dan met die beste uh, uh, <laughs> gezegde of ding wat hy kan skryf voor een dag gekom, en uh, ja, dan is hy dit verewig in jou autografboekie. En ek wonder wie van die klomp wat ek nou al ingeskryf het, het nog hulle autografboekies. Ek mis vir Joy vandag, ek wonder waar sy, daar van Amerika, sy skakel, sy het nog nie een program gemis nie, van het ek uitsaai, is sy nog al die programme hier, en vandag het ek nog niks van haar gehoor nie. Maar die program staan nie stil nie, kom ons stap aan, en eh, uh, op Nieuwejaarsdag ne, van 1962, so rikkie terug, soek Dekka Records a beat groep om op te neem. Hulle kry toe twee aansoeken vir een auditie. Die eerste een was dier Brian Poole en die Tremelos en die ander groep van Liverpool was die Beatles. Nou na die auditie kies hulle die Tremelos, kan jy glo, boor die Beatles, en begin hulle te bemark. Nou, uh, onder Dekka Records behal die Tremolo's nie, jy is enige noembare sukses nie, en hulle verander self die contract na die CBS Records, waar hulle uh, onder bestuur van Mike Smith geleidelik beginne namaak. Die snit waarna ons vandag gaan luister van Brian Poole en die Tremolo's, hulle sing Someone, Someone. Someone, Someone one. as eers die tremmel L-O-I-S op die einde. En uh, nou ja, toe een of ander plek het het verkeerd gespel na O-I-S toe, en toe bly hulle maar op O-I-S. En uh, ja, ons het een birthday girl vandag, ek weet nie of julle daarvan weet nie, en die van julle, ek weet nie of sy ingeskakel is nie, die van julle wat uh, weet of contact uh, het, moet Piras, julle ken vir Piras, Kronje. Eh, Sefa, ons amal sê baie geluk en eh, mag daar vele, vele baie gezonde jare vir haar voorlee in die toekomst en gelukkige jare en ja, sy moet lekker verjaar. Sy seker heel omring dier al die kinders en uh, sy word seker reeds klaar bederf vandag. So lekker verjaar, Piras Kronje. Right, ons stap aan en ons kom nou by een Suid-Afrikaanse paarkie. Uh, hulle het toe eventually getrouw. Hulle het ontmoet op, uh, ek dink, ja, was Wits Universiteit, waar hulle kunst studeer het, ne? En uh, hy het, nee, sy het kunst gestudeer. Ek dink, hy het, uh, was in die rechte ingewees of so, maar uh, ek dink na die eerste jaar sy examen het sy professor vir hom gesê, ei mens, wil jy nie liever iets anders probeer nie? <laughs> En hy het toe, en hy toe oorgegaan na muziek toe. Uh, sy het nogal goed gedoen in die kunst, en later in Italia het sy verder gaan studeer, dis Des en Don Lindberg natuurlijk, en ja, toe sy in Italia was, uh, toe het hulle nog gekorrespondeer en so aan, en toe hulle nou terugkom, toe begin hulle saam singen en toe uh, maak hulle die groep Desendon Lindberg nadat hulle getrouwd is enzovoorts enzovoorts. Nou, hulle het een klompie, lekker singalongs en die singalong wat ons vandag van hulle gaan hoor is een wat julle moet singalong en dit is Ramblin' Boy. MUZIEK julle. Uh, dit was um, uh, die twee van hulle was Suid-Afrikaanse, sal my sê, hippies, ek glo hulle sal self met my saamstem, dat hulle die flower children of die, wat het hulle daai tyd, die klompie genoem wat so flower power en al daai uh, was uh, en Des en Dawn het goed by daai, en hulle was crowd pleasers gewees, hulle het, man, die skare het saam gesing, hulle het nou gehoor hoe cheer die crowd daarna, en uh, ja, hulle was crowd pleasers gewees, en hulle was eh, een uh, lekker groep om na te luister, levendig op die verhoog. Die letters, oh, hulle het so een weie verscheidenheid van liekies gehad, en amal, baie prachtig, The Platters is een Amerikaanse vokale groep wat in 1952 gestig is, eh, my geboortejaar, daar geef my ouderdom nou weg, so ek moet nie sê ek is kalm daarvoor nie, hulle is uh, een van die suksesvolste vokale groepe in die vroege rock and roll era. Hulle kenmerkende klank van uh, oorbrug die pre-rock tin pan alley traditie en die nieuwe ontluikende genre. Die uh, groep het tussen 1955 en 67 40 enkelspelers gegeven op die Billboard Hot 100 gehad en sluitend vier nummer 1 treffers. Die platters gaan voort om Reed sy uh, eh, blijwende nalatenskap te vervul en te presteer. Nou vandag nog recht oor die wereld. Nou die platters, hulle gaan vir ons sing 16 tons, maar ek dink die hoofstem hierso is die ou wat hulle iwers geleen het. Mens, waarom nie in enige een van hulle ander liekies nie, daar da is net nie so'n bas soos die een wat ons vandag na gaan luister, wat uh, in enige een van hulle ander liekies syng nie. So, kom ons neem aan hulle die ou geleen om <laughs> die liekie vir hulle te doen. The Platters en 16 Tons. Some people say a man is made out of mud A poor man made out of muscle and blood Muscle and blood, skin and bone A mind that's weak and a back that's strong. You know, it's getting done. The money you get, another day older and deeper and then. Saying, Peter, don't you call me, cause I can go. I owe my suit to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up the show walk to the mine. I'm 16 tons. I'm number nine cool and the star Paul said, Bella, bless my soul, you know, 16 tons. And one of you get? Another day older and deeper and dancing. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Yeah. You see me coming to the apple side. A lot of men didn't, a lot of men dying. One fist of mine, the other still left the right one don't get you. Then the left one won't give you. Sixteen done, and what are you get? Another day older and deeper and dancing. Peter, don't you call me, cause I can go. I owe my suit to the company store. I was born one morning and it was just in rain. A fight stumbled on my middle name. I was raised in a king brick by an old oh, mama line. You know how to make me walk the line. You know, sixteen John, and one again, another day. Boy, oh, deeper and dancing Peter, don't you call me Cause I can go I owe my soul To the company store Sjoe, dit is omtrend nou eh, een diep stem daai. Hy was sekere Samuel Jor in die army gewees, die ou uh, <laughs> ons stap aan en ons is nou weer by een Suid-Afrikaner. Hierdie ou het altyd saam met die Sing Country klompie gesing en jylle sal hom onthou, uh, hy het nie so gereeld uh, saam met Barbara Ray en wie was hulle allemaal, Clive Bruce en uh, Lance James en Bobby Angel en die klomp, hy was nie so gereeld daar nie, maar hy het met tye het hy die groep gejoin en ek praat natuurlijk van Bruce Miller uh, ja, hy was die jongste eniekie van die klomp as ek reg onthou, en uh, die liekie wat hy vandag vir ons bring is I won't give up. I won't give up my dream There's a love for me somewhere in this world of loneliness. Someone whose cup is filled with tears and waiting like me to share that sweet embrace and chase away the saddened face of yesterday's fears. I won't give up the search till I find kisses will awake my heart and make it fly. I won't give up, I'm gonna take my stand because I know there's someone in this world who won't give up till she's holding my hand. I won't give up. share that sweet embrace and chase away the saddened face of yesterday's fears. I won't give up. Listen, till I find the one whose kisses will awake my heart and make it fly. take my stand because I know there's someone in this world who won't give up till she's holding my hand. I won't give up. To share that sweet embrace and chase away the saddened face of yesterday's fears. I won't give up the search till I find the one whose kisses will away my heart. Maar sê, dit was Bruce Miller, een Suid-Afrikaanse country sanger van Toentertijd. En uh, ja, soos het gaan met die opstel van hierdie programme. Een mens, goh, eh, uh, maak jou speellys en jy sit hulle achter mekaar en dan gaan jy dier om dan, nee, ek is nie tevrede nie. Daar is een of twee wat nie pas nie. Dan sit jy nog in. En jy weet, uh, uh, op een average program speel een mens so 28 liekies. Uh, average 2 uur program as jy nie te veel praat soos ek nou nie, jy weet, en, <laughs> en dan uh, speel my so 28 plate, en, maar die, dat jy inhaal en uithaal en weer insit en uh, eindig jy gewoonlik op met 40 liekies wat jy ges, uh, gekies het, en dan kom die probleem nou weer, wanneer jy finaliseer, wat er haal ek nou uit? En dit is weer net so nachtmerrie, So, ek het hulle nou hier in een rij gesit, al 40 van hulle, 41, het ek in een rij gesit, en ek speel van bo af na onder toe, en die wat uh, na my 28 nog steeds daar is, sal ek nou maar oordra na die volgende punt. Maar nou kom die probleem, waar krij ek nou weer uh, die extras om by die 28 te pas? Je weet, het moet min of meer die selfde genre, die selfde, je weet, uh, <laughs> hey man, jylle dink is makkelijk, gaan probeer. Ok, um, hier kom ons nou by Travis, jylle ken vir Travis, moet nie maak of jylle om nie ken nie, James Travis Reeves, is op 20 augustus 1924 in Galloway, Penola County in Texas geboore. Sy pa het gesterf toe hy nog jonk was en sy ma het hulle groot gesin onderhou uh, eh, dier in die velde te werk. Vroeg in sy lewe het hy die liekies van Jimmy Rogers geluister. Hy het ook op die ouderdom van 5 jaar een kitaar by een olieconstructiewerker gekry wat hom die basisse koorde geleer het. Ek weet die basisse koorde is C, F, G. Daai, as jy daai drie, kan jy enige liekie sing. Nou op 9 doen hy sy eerste radio uitsending van 15 minuut op een Shreveport radiostasie. Ek praat natuurlijk van James of Jim Reeves met die gouwe stem en die liedje wat hy vir ons nou sing ei, jy wanneer laas jy omgehoor kom ons luister but you love me daddy jy kan nie kwaad word vir die kind nie because you love him you're fine year old face is a dirty disgrace. But you love me, Daddy. You scatter your toys and you make too much noise. But you love me, Daddy. You know, little lad, you can be pretty bad. But you You love me, me Daddy. wake at dawn when I want to sleep on. But you love me, Daddy. Now you eat the cookies when I tell you no. But you love me, Daddy, cause you tell me so. <laughs> you're so hard to scold, cause you're my five year old. You go play with the pup. But you love me, Daddy. When I use the phone, you won't leave me alone. But you love me, Daddy. You make Sister wail, pulling her ponytail. But you love me, Daddy. You scratch up the floor and you right on the door. But you love me, Daddy. You ask foolish questions, now you know that's true. But you love me, Daddy, now you know you do. <laughs> You're so hard to scold, cause you're my five year old. And cause you love me, Daddy. As hy, Jim Reeves <clears throat> met die program, of uh, <laughs> met, ek wonder hy klein sienkie vir haar gesing het, of is dit een klein dochterkie, ek weet nie, ja, is het klein sienkie, klink meer so, waar is hy in die wereld, wat het van hom geword, lewe hy nog, uh, mens, mens wonder altyd sikke type dingiekies, soos in Hear My Song van uh, Guy Korsten in die rolprint, is daar een klein dochterkie wat Lindy speel, ek wonder wat het van haar geword, ken iemand, weet iemand, eh, uh, is net interessantheid, sal ek like om te weet. Kom ons stap aan en ons kom by eh, nog een, ek dink hy is ook, ja hy is Suid-Afrikaans is hy nie, uh, Dikkie Loude, uh, ek is nou nie seker nie, ek is onder correctie, maar in elk geval, kom ons luister na hom en hy sê, hy werk aan een goeie ding, working on a good thing, baby baby. Hey little girl like I'm here to stay. Got my mind made up, I'm not gonna wait. Looks like you and I. like I'm here to stay Got my mind made up I'm not going away Looks like sorry, dit was Dikkie Louder gewees, <laughs> dat uh, ons um, meisie van uh, uh, Cave Creek in die US of A uh, in uh, Arizona, Amerika, het ook nou net laat weet, dat sy luister ook uit die hospitaal uit. Ai, ai, ai, jylle mense, wat, wat is dit? Uh, en uh, ek het gevra wat die fout, daar kom die antwoord nou, sy sê, sy het geval nou, ons sal nou bykie meer inlichting daar oor he, nou, jy moet ook dan vannig gezond word, Joy, jy sê, hospitaal is nie een plek vir een mens nie, jy sê, vooral, jy krij nie sout in jou koos nie, man, <laughs> amper soos die tronk, o, moet my nie vraag nie, ek weet nie, uh, maar ek hoor, in die tronk krij nie sout in jou koos nie, nou, uh, wacht, laat ons aangaan, en uh, Joy, as jy ingeskakel is, het jy net betijds ingeskakel, want jy is die een wat moan of moan, wat altyd nag oor die funny spot en dit is nou die tyd en ek het maar weer die ou staatmaker en dit is natuurlijk Wackhead Wackhead Simpson en uh, die een wat hy vandag vir ons uh, bring <laughs> jy weet as jy een trouwe reel en jy die mense klaar betaal en jy klaar alles gereel en jy wacht nog net vir die datum en dan bel die een ou op en sê, hey, ek is die DJ, ek sal nie kan optreed vir jou nie. Kom ons hoor hoe uh, reageer die breidegom daarop. Etienne, LaRue. He gets married on Friday at Aviento. Now, as you can understand, if you've been in the situation before, getting married can be quite stressful because there's so much that can go wrong at any given time. You're relying on so many people to come together as one on your big day. If anything happens, uh, there's going to be a problem. Well, there's a company called Black Tie. They are going to be doing the DJ. They are supplying a DJ by the name of Charles for his function. And let's just say it is now Monday, which means you've got four days to go before the wedding on Friday. And we're going to phone him and say, listen, dude, sorry, but there's another function that we would much rather do than your little wedding. Etienne hello. Hi, uh, Etienne. Yes? Ready from Blackstone Entertainment. How you doing? All right, self. So. No complaints. Etienne, uh, I spoke to Michelle uh, with regard to the matter, and she said I must quickly take it up with you. Yeah. Uh, it's with regard to the wedding on Friday. Yeah. I've actually got a slight problem uh, with actually um, doing the wedding. Um, uh, we actually had a 50th birthday that was pending, and uh-huh. now they've booked, um, and so I'm, I'm, slightly overbooked for this um, for this weekend. No, no, no, no. I don't think you understand. Listen, we've paid you in advance and everything. Now you come tell us on a Monday that you can't make it on a Friday because DJ actually he enjoys playing the 50th more than weddings, and that's why. Um, no, look, buddy, you can't tell me he prefers playing. We fucking pay, paid the deposit. No, huh? Um, I don't know. Can I hand you? Uh, can I hand over the phone to Charles, and you can just take it up with him directly? Yeah, yeah. Let me speak to him, please. Okay, just hold on a sec, Charles. Yeah, hello. I believe you've got a problem. Where must I get another DJ now? That's why I called you on a Monday, so you've got what Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday to make a plan. Okay, so you're going to come bend over and I'm going to scratch in your ass for a new DJ. Where the fuck am I going to get another DJ? Dude, uh, I don't know. Um, Because this is bullshit. you know what? The 50th, I, uh, as a DJ, I prefer doing 50ths to weddings. hmm Okay, um, it's, it's, a, it's, it's, it's a better gig for me. It's, it's actually a little bit more money as well. Yeah, okay, well, you didn't have to tell him that, but. Ah, okay. Um, uh, Say that again? Uh, say what? Nothing? No, I think you need to come to my office. Etienne, what I can do from my side is I can actually look in the junk mail and try and find a few DJs for you. in the junk mail? Yeah. Dude, you know, uh, I'm sorry about this, but look, look, look! Don't sorry me about this and sorry me about that. Okay, well, don't. don't I am don't telling you now that you will be there on Friday, and if you're not there on Friday, you'll have a court case on the next Monday. Yeah, well, who are you? Are you my mother? What did you just say to me? Am I your mother? Are you my mother? Look, it's gonna get fucking ugly. <laughs> What? The low? Ethan Lowe? Ethan? Yes? Billy again from Black Sorry, I think um, I lost the signal there. No, I put the phone down in your fucking ear, Billy. Okay, hold on. I want to talk. Can, can I just talk to you yeah? Charles, you know what? I've got a contract with Billy. I don't have a word for you to say okay. because Listen, listen, listen. Listen, can I speak to the owner of the company? F yourself. All right. Uh, Etienne? Yes. Um, okay. Um, look. Look, unfortunately, if Charles doesn't want to perform... Just answer me straight away, please. Do you want a court case on Monday, or are you going to play at my wedding? Look, can I just jump in here? because Charles, i have got all to say to you. Okay, well, off the line. I got lots to say to you because I'm quite... So then come to my office and we can discuss this. Is the bottom line is, I'm telling you now, is Get off this phone and give the phone to Willie. I've got no. nothing to say to you. Give the phone to Willie, please. Okay, yeah, Willie. Etienne. Yes. Listen, um, I actually can't believe this this is happening. But yeah, you know what? New challenge, a new day. But uh, give me the fucking answers now. Okay, I'm just going to jump in here. I'm just going to jump in here. Charles, get off this phone. No, I won't. I won't. I am a DJ of the highest order. While other DJs out there can't even mix a sponge cake, I can mix like Metallica into a dance tune. To me, trust me, with a very bad name on Monday, your name you won't get clean. Trust me. Uh, well, you know what? Your threats don't scare me at all. Just come to my office and no. sort this out. What are you? Are, oh, oh, are you challenging me now? No, I don't challenge you. Trust me. Your wedding is black tie, right? Yeah. Yeah. Well, if I have to come over there, you'll have a black eye matching your black tie see now you get all worked up. Just give, give the phone. Give the phone to Billy. I've got nothing to say to you. You're thick L- as all shit, man. Hmm. That's not nice. No, it's a fact, buddy. Listen, Etienne, um, I'm a little bit concerned regarding with you saying having a bad name because we've been in the industry for quite a long time, you know. And uh, yeah, you know what? You can't just work on your reputation. In a, in a very long Either you play at my wedding, or you will have a court case on Monday. Now you tell me which one you take. Let's go for the court case. Okay, I'll see you in the court case, you idiot. Michelle, uh, she's she's actually in our offices as well. Hello, Michelle. Hallo. Ja. Ek sê koop as hierdie nou weer 'n nou ander werk het soms 'n kak. Wie is dit? Is dit wicked? It is wicked. It's you now, you my brother. How's it, buddy? <laughs> <laughs> ja, wys hoe vinnig die ou mak word toe hy hoor sy uh, uh, uh meisie is ook daar betrokke, toe sy ewe skielik, <laughs> joh, hulle was gereed om bolle te rol, die manne. Ja, Corneels, ek stem jou saam, jy sê, uh, oud word is nie vir sissies nie, met Joy wat so geval het. Nou, Joy, vertel ons een bykie meer, ons wil hoor, wat is beseer en het jy daarom niks gebreek nie en hoe lang gaan jy in die hospitaal wees en al die, en dan het ek een boodskap van Lorraine ook gekry, baie dankie vir die uh, boodskap, uh, Lorraine. Ek uh, is blij, jy geniet die muziek en uh, ja, word gauw gezond, jy. Ons stap aan en ons kom nou by sommer tweenerij. Huh? Wat dink jylle van Ned Miller? Hy was ook toentertijd en hy was ook een min of meer cowboy sanger, uh, een van die type en die twee wat hy, het jylle al twee langlas, langlas gehoor. Uh, die eerste ene is, ja, do what you do, do well, boy. En dan, you belong to my heart. Hier kom hy. Hier kom hy. it became a mighty big man with a simple philosophy. Do what you do, do well, boy. Do what you do, do well. Give your love and all your heart and do what you do, do well. Sometimes he'd kiss my mother and hold her tenderly. Then he'd look across the top of her head, then he'd wink and say to me, Do what you do, do well, boy. Do what you do, do well. Give your love and all well. Well, he was a man of laughter, but a tragedy came by. The tears ran free, and he'd say to me, "Never be afraid to cry." Do what you do, do well, boy. was hy Louisa van Kroonstad, Heinz Meijer. Louisa Heinz Meijer van Kroonstad. Jy sê, jy luister nog lekker en jy genie die program. En dan het ons een roofluisteraar. Ja, dis die baas. <laughs> Rudolf luister ook, terwijl hy sy program vir vanavond opstel. Hy doen vanavond opspoed. En eh, ja, terwijl hy sy program voorbereid, luister hy altyd na hierdie program, en uh, ja, hy klink of hy dit geniet, ek weet nie, hy sê nooit nie, mens moet altyd raai wat hy dink. Uh, uh, <laughs> hier, volgende ou wat nou vir ons gaan sing, is een van ons uh, stasie sy ginsteling mense, en ek praat natuurlijk van Jody Wayne, laas jaar oorlede, en uh, ons het hom allemaal so geniet, hy was eindelijk een, eh, wat noem ons het, a, a, a, a, a talent, a talent scout. Hy het vir Barbara Rai ontdek, kan jylle glo. Nou hy het vanaf Bangalore in India, het hy saam met sy Canadese ouwers na Rhodesia verhuis, nadat hy een weile in Engeland ook vertoef het. Jo, nou hoor ons van Indië, ons hoor van Canadees, ons hoor van Rhodesia en een weile in Engeland, so die ookie het getravel. Uh, eers in 1965 trek hy na Durban, waar hy die groepie Little Joe and the Travelers begin, maar na 18 maande ontbind die groep en uh, hy gaan aan as the Jody Wayne scene, wat dan later Guys and Dolls geword het. Die liekie wat hy vandag vir ons hier syng is man een rol wat ons so ideaal pas. Julle ken Joseph's Technicolor Dreamcoat en die liekie daaruit is Any Dream Will Do, en dit is die een wat Jody Wayne nou vir ons sing. Hier kom hy. I closed my eyes dit is Jody Wayne, en ek het al die liekie al baie kere gehoor, maar ek het nog nooit die afsluiting van die liekie gehoor nie, en weet nie of het een er swaai is wat Jody self daar aangegooi het, en of het rechtig deel van die liekie is nie, maar die ander wat die liekie sing, sing dit nie, so nie. Uh, ja, nou, die, die volgende twee, uiteindelik wel, is twee liekies met die naam, maar is twee verskillende sange, sangers, sangeresse, ja, en dit is twee verskillende liekies. Kom ons luister na die eerste ene, en dit word gesing dier Tani Olivia, wat ook laas jaar ons verlaat het, uh, prachtige vrou, en, uh, eh, oops, daar, uh, eh, Olivia, sy is op 26 september 1948 in Cambridge, Engeland gebore. Nou haar familie het verhuis na Australië toe sy slechts 5 jaar oud was, ten spuite van haar akademiese achtergrond, haar goeie akademiese achtergrond, het sy al van vroeg af belang gestel in muziek en sang. En uh, sy het een groep wat die sal vol genoem word, met sommige van haar schoolvriende gevorm en het in verskye Australiese TV-programme soos onder andere die Go Show en die rolprint Funny Things Down Under uh, gespeel. Nou, Olivia Newton-John, sing vir ons die liekie. Long Live Love, kom ons luister. Dis daarom maar mooi. Dit was Olivia Newton-John. Oog, was hy so ook so mooi. Uh, sê ek elke keer, maar ek meen dit, ek bedoel het. Prachtige oog, prachtige vrou. En sy net so prachtig verouder ook. Die volgende ene, wat ek nou, net nou vir julle gesê het, is die selfde Likie naam. En die ene word gesing dier Sandy Shaw. Long Live Love was daar een van Olivia Newton-John. Hierheen sy naam is ook Long Live Love. Nou, sy is geboor as Sandra Ann Goodrich op 26 februari 1947 en, <clears throat> sorry, was uh, een van die meest suksesvolle vrouwelike sangeresse gedurende die 60er jare. Maar jylle onthou Puppet on the String en al die. Nou, Sandy Shaw syng vandag vir ons Sandy Shaw Long Live Love. Heel ander ene. Someone along for me Sandy Shaw met die selfde naam as wat Olivia Newton-John net nou vir ons gegeet. Long Live Love. Of uh, ja, dit was die naam. Die volgende ene sal julle ken die Franse weergawe. Ek weet nie of die Engelse weergawe so baie gewild of baie bekend is nie. Uh, die vrouwmens wat dit vir ons doen is Gazelle McKenzie. Gazelle McKenzie en die Likkie is Beyond the Sea. Uh, ek het hom hier in Frans ook, maar ek gaan hom nie vandag in Frans speel nie. Ek speel hom net in die Engelse weergave. Uh, uh, miskien na by die einde van die liekie, dan sing sy hom ook in Frans. Kom ons hoor, miskien gebeur het. Le Meur is hy in Frans, maar in Engels is hy Beyond the Sea. Kom ons luister. Beyond the Sea Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing Somewhere beyond the sea, he's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to his arms I'd go sailing. It's far beyond the star, it's near beyond the moon. just as before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Voyez. just as before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go. Say Uh, Gazelle, Gazelle McKenzie, wat ons so bykie kalmeer daar so, laat ons so bykie afkoel van die uh, tremolo's en uh, Ned Millers en die klomp wat uh, so uh, soms een bykie lawaai, maar dit lawaai is op die keer nodig, het laat jou voete jik. Nou kom ons by uh, weer Suid-Afrikaanse sanger en sangeres ook. Uh, ons praat natuurlijk van ons eie Judy Page, Sy is Afrikaanse of een Suid-Afrikaanse actrice en sangeres wat vooral in cabaret en muziek blyspele optree. Uh, Judy Page span krachte saam met die bekende radioomroepen van toenter jare, Pieter Loutus, want hou jylle hom. En uh, hy het altyd saam met Bob Courtney, Piekebox, ja, was die program, Hapsprong ook radio, wat hulle aangebied het. Uh, Pieter Loutus en hulle sing vir ons natuurlijk die een wat hulle saam doen, Green Grow the Lilacs, en, en wel, wel sommer rug aan rug, gaan ek daar na vir Pieter Loutus op sy eie, met een solo, en die ene gaan wees Sunday Girl. Kom ons luister, Green Grows the Lilacs, Judy Page en Pieter Loutus. I once had a sweetheart, but now I have none. alone. He's gone on and left me contented to be, for he loves another girl better than me. Then green grow the lilacs all covered with dew. Tis lonely, my darling meeting I hope you'll prove true and change the green lilacs for the Oregon blue. She passed by my window both early and late. The looks that she gave me made my heart break for the looks that she gave me, ten thousand would kill. For loving another would make me quite ill. Then green grow the lilacs all covered with dew. Tis lonely, my darling, since parting from you. And at our next meeting I hope you prove true And change the green lilacs for the Oregon blue I wrote him a letter in fancy fine Just you write your true love, and I write to mine. Then green grow the lilacs all covered with dew. Tis lonely, my darling, since parting from you. And at our next meeting, I hope you'll prove true and change the green lilacs for the orange. I dream of her dancing down the street with the sunlight shining through her golden hair. There's no one finer than my Sunday girl. Sunday girl. Daar sê, dit was Pieter Loutus en die eerste eniekie was uh, met uh, Judy Page wat saam gesing het Green Grows the Lilacs en ai, dit is een tragische story. Dit is alles oor you write to your true love and I'll write to mine. Jy weet, so, dis a blauwpas. En, woe, ek ken die betekenings van een blauwpas. Jy, as jy so in klasse ruil en iemand loop so in die voorbijloop en hulle geef jou so a briefie in a blauw koevert, wie jy hoe bons jou hart, jy weet wat het is, jy weet wat om te verwacht. Uh, ja, I've been there, done that, en uh, is nie een lekker gevoel nie. Nou, kom ons by <clears throat> eh, John, John Denver, Henry, hy is uh, eindelijk Henry, sy naam John Duchendorf Jr. Hy is geboor op 31 december 1943 en oorlede in een vliegongeluk op 12 oktober 1997. Hy is bekend as John Denver en hy was een Amerikaanse sanger, liedjeskrijver, acteur, activist en humanitair, wie sy grootste commerciële sukses as solo sanger was. Uh, die een wat hy nou vir ons doen, John Denver, is uh, Some Days Are Diamonds. Ek weet nie of jy die stik of die TV extract gekyk het van waar hy sy leven verloor het nie. Hy het so hele story daar oor met uh, wel nou, uh, eh, die rechte vliegtuig in die see en waar hy gecrash het en enzovoorts enzovoorts. Het was een vir my interessante story en uh, eindelijk een tragies dat hy op so'n manier moes heen gaan. John Denver, Some Days Are Diamonds. when you ask how I've been here without you. I like to say I've been fine, and I do. But we both know the truth is hard to come by. And if I told the truth. That's not quite true. Some days a diamond, some days a stone. Sometimes a hard time won't leave me alone. Sometimes the cold. Some days a diamond, some days a soul. Now the face that I see in my mirror more and more is a stranger to me. More and more I can see there's a danger in becoming what I never thought I'd be. Some days it dies. was hy, <clears throat> John Denver, een van die beste, beste belade sangers wat ek al ooit gehoor het, sing het. Uh, ja, hy sê, some days are diamonds and some days are stone. Nou, wat ek daar, uh, dit uh, laat my dink aan die ander gezegde wat sê, nou, per ty daar is jy die muggie, ander daar is jy die windscreen. Nou ja, <laughs> dis hoe dit gebeur. Ja uh, dit elke dag is nie diezelfde nie. En ja, uh, uh, wat sy naam, uh, Hanley, Hanley, sy sê, sy, sy is nou op pad huis toe, en sy gaan heel pad luister, maar uh, sy sê, uh, ek gaan haar nou huis toe vat met die muziek op hierdie hectic pad, waar hulle aan werk. Daar is vier bane, wat twee woord, want hulle maak een bus, uh, uh, uh, busbaan in die middel van die pad, wat gewoonlik 6 bane het. Ouch, ja dit kan versturings. Hou jou oor op die pad, Hanlie, en moet nie, laat die muziek jou aandag af. Rij op die maat van die muziek, jy weet, een wals, 1, 2, 3, 1, 2, 3, links en 2 rechts, en 1 links en, ja, so iets, ja. <laughs> en uh, eh, moet nie vir die speedkop sê, dit was my skuld gewees nie. En dan het Hanlie ook vir my gesê, dat ek het ons net nou gepraat van uh, eh, die meisiekie wat saam met Guy Korsten opgetreed in uh, Hear My Song, uh, die klein Lindy, ek het gewonder waar is sy dees daar en wat het vanaf geword en ja, ek kon het ook, ek het een dag met uh, een wessels gepraat, oorlede, Ian Wessels van Radio RSG, en hy het toe vir my gesê, dat, uh, ja, hy het persoonlijke contact met haar gehad vir een lang tyd, ek weet nie, maar hy sê, hy wil my nie meer vertel nie, want uh, eh, as, sy is een baie private mens, en uh, so, sy uh, sal nie, hy wil nie haar naam weggee, of haar, uh, die, waar sy is, en sovoorts nie maar sy, uh, Lindy, uh, meen, uh, Hanley sê nou vir my, ek praat seker van die Lindy Roo, ja, natuurlijk, en uh, sy dink, uh, sy is een bykie ouwer as wat uh, sy is, en sy weet nie waar sy herself nou bevind nie. Sal nog interessant wees om te weet. Die program gaan aan, ach nee, jy weet, as my so einde sy kant toe staan, vooral as jy so hard gewerk het om die program saam te stel, dan is jy altyd spuit wanneer hy tot die einde kom. En uh, so, daar is seker nog tyd vir so 2, 3 songs, en hier is nog 14, 15 van hulle oor. In elk geval, nou weet ek nie wat om te kies nie, ons het nou net geluister na Pieter Loutus' Sunshine Girl, uh, uh, ja, Sunday Girl, oor. Nou oké, okay, kom ons luister dan nou maar Elizabeth Mitchell, en sy sê, you are my sunshine. Ok? gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my son. as I lie in my bed in the morning without you, without you. Every song in my heart dies a burning without you. trace left behind. I could have loved you better, didn't mean to be unkind. Oh, you know that was the last thing on my mind. Oh, you know that was the last thing on my mind. was hy, en daar moet ek die laaste drie secondes afsnijf van hom af, want anders te gaan ek uitgevreed word, dat ek oor my tyd gaan, en ei, dit is so jammer, maar dit uh, is tyd vir my om af te sluit met die twee in een rij, en ek bedank julle hartelijk vir die gereelde inskakeling.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 Jy sal vind dat het een baie kost-effectieve manier is om jou verkoop te eskaleer en dat sommer te verdubbel advertising pays, soos hulle in Engels sê, julle is ook welkom om my op daar die cellfoonnummer eh, eh, uh, te kontak.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 die toekomst glo as ek vir jylle sê, jylle gaan liedjies hoor wat jylle langklaas gehoor het. Dit was vandag die geval, glo my. Cheers for now. Thank you. leaking on the wall. Oh, well, I guess it dropped its little bottle, maybe. Oh, Daddy, come a running with the water and a rag. Gonna need another little diaper, maybe. No need a hesitating or a wondering and a waiting. I know what's the matter with the baby. No need a hesitating or a wondering and a waiting. We know what's the matter with the baby. Oh, Mama, rock a baby, Daddy, rock a baby too. It's a yawning and a getting sleepy, maybe rockin' daddy rock a little too, and at last it's a sleeping little baby. Well, Mama tippy-toeing, daddy tippy-toeing too, gonna try to do a little sleeping maybe. Whether it'll be a minute or an hour or two is depending entirely on the baby. Well, I hear the clock ringing, just a donging and a dinging. Daddy, go and make a little money, maybe. Mama, sleep a little longer, but remember while I'm gone, won't you please take care of the baby? After all, it's just a little bitty baby. Oh, Mama, rock a baby, Daddy, rock a baby too. It's a yawning and a getting sleepy, maybe. Rocking Daddy rock a little too, and it lasted. it's a sleeping little baby, and it lasted. it's a sleeping little baby.